<laughs> Cada um com seu job. Eu não tô nem aí. Esse dia a bebê passou o número dela. O número dela era comercial, mas ela não tem loja, não tem nada. Eu achei meio estranho, mas. É isso mesmo. Cada um com seu job. E aí? <laughs> Bailarina calazeira. E nós é voada diária no espécime viciado em viver. Larguei uma top na cama, pois na minha conta tem duas bebê. Lá no Banana Café, eu de jacaré, jet life, checkmate. Isso é vida de celebridade, ela estica de Louis Vuitton. E os bancos da parte é todo marrom, 12 galo. Ou de quatro ciclo no asfalto, duas putas com a bunda pro ator. Preto muito chulo 4M vive pra caralho. Come quase todas de São Paulo. Igor faixa preta do estado Ninguém tá puro, baby, é fato. Cada um com seu job. Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida. E nós segue o game vivendo assim. Cada um com seu job. Cada um com seu copo de gin. Cada um a vida e nós segue o game vivendo assim. <laughs> Gostei dessa ideia, cada um cuidando da sua vida, tá ligado? Essas bebê tá dando sopa, sopa. Vê se eu como ela no sofá. Se fazendo sigilo, nós volta a te acionar. Resenha de bandido não entra com o celular. E as gramas eu já deixei na responsa do GH. E se taca etapa na bunda e na cara, me fala o que cê gosta que o metralha te maltrata fala as paradas certas pra te deixar pelada. É pau nas vagabundas e marcha na Ferrari. Que eu chamo Harry, racha de cavalo e de jaguar. Fudendo e fumando em alta velocidade. Parado na blitz, os cor já passou vontade. Muita mulher por na de dois lugares. Coração, tá calejado, fala de amor não. É complicado, que desilusão. Fui maltratado, melhor é ficar, agora é a vez é ficar, vai. Aham. Uhum. E para na beira do mar, fumando meu ice esperando a brisa passar. E de repente o Ig me mandou uma mensagem, começou a sacanagem. Já tem uma amiga pelada, tenta encostar. Deixa a vida me levar, que eu quero te levar pro bololô. Fazer cê sentir calor, dentro da poste não tem vaidade. Fica à vontade, fuma do meu ice. Não te julgue, você sabe, faz o seu que eu faço o meu. Curte a festa, joga a bunda sem pudor pros maloca que toca o trato. Muito dinheiro dinheiro na conta. Fogo no ar, Fernando de Noronha. E aí? Ah, e aí? Cada um com seu job, né, pai? Cada um com seu job, cada um com seu copo de gin, cada um cuidando da sua vida e nós segue o game vivendo assim. Cada um com seu job, cada meu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida e nós segue o game vivendo assim. Cotim. <laughs> O cotim. Então pega a visão. Diretamente, restante love fuck.